Նախ օրվան նորությունների մասին համարոտ։ Ընդունելություններ Արցախի նախագահի նստավայրում։ Քարվաճարում կկառուցվի Սիդնեյ թաղամաս։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Ֆրանկոֆոն մամուլի միջազգային միության մի խումբ անդամներ այցելել են Արցախ։ Քաշաթաղի շրջանի Որոտան բնակավայրը որպես քաղաքային համայնք շատ հիմնախնդիրներ ունի։ Ստեփանակերտի Վիքի ակումբը նշել է հիմնադրման 3-ամյակը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 15-ին հանդիպում է ունեցել նախորդին Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցությանն առնչվող հարցեր։ Լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նշել է, որ հանդիպմանը անդրադարձ է եղել նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի առաջիկա գործունեությանը։ Մոտ օրերին պետք է եւ Արցախի հանրապետության նախագահը եւ գաղափարները եւ հանրապետության վարչապետը եւ իհարկե ես որպես հիմնադրամի խորհրդի նախագահ քաջալերենք, որպեսզի հայկական հիմնադրամը կրկին լծվի իր հիմնական գործունեության աջակցելու մեր հայրենիքի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շենությանը եւ կառուցապատմանը։ Որևէ մեկը չի կարող թերագնահատել այն մեծ աշխատանքը, որ կատարված է տարիների ընթացքում։ Ակնկալում ենք, որ հիմնադրամը ոչ միայն կշարունակի լավ գործերը, այլ ակնկալում ենք նաեւ այն նոր որակի պետք է բերել։ Իմ հանձնարարությունը որպես հիմնադրամի խորհրդի նախագահի մնում է ուժի մեջ կար ժամանակում նոր գործադիր տնորենը եւ իր գործընկերները պետք է ծրագիր ներկայացնեն, թե ինչպես բարձրացնեն հիմնադրամի ընդհանուր աշխատանքները մեկ ավելի բարձր մակարդակի վրա։ Նույն օրը Բակո Սահակյանը ընդունել է Ռամկավաճ ազատական կուսակցության Լիբանանի շրջանային վարչության պատվիրակությանը Ավիտիս Տակեսյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են արտաքին եւ ներքին քաղաքականությանն ու Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Նախագահը կարևորել է ավանդական կուսակցությունների հետ մշտական երկխոսության ամրապնդումը, այն համարելով հայրենիք սփյուռք կապերի գործնական դրսևորումներից։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 15-ին ընդունել է Արցախ Roots Investment կազմակերպության պատվիրակությանը։ Քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է արի կազմակերպության ներգրավվածությունը Արցախի զարգացման ու շենացման գործում, հավելելով, որ դրա շնորհիվ մեր հանրապետությունում կյանքի են կոչվել մի շարք ռազմավարական ծրագրեր։ Արցախ Roots Investment ներդրումային ընկերության մի խումբ բաժնետերերի նույն օրը ընդունել է պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Նա բարձր է գնահատել արի ընկերության դերը Արցախի վերաբնակեցման քաղաքականությանը աջակցության հարցում, ընդգծելով գյուղատնտեսության եւ բնակարանաշինության ոլորտերում իրականացվող ծրագրերը։ Գրիգորի Մարտիրոսյանի խոսքով ծրագրերի ընդլայնման վերաբերյալ արկա պայմանավորվածությունների շրջանակում նախապատրաստական աշխատանքները ավարտական փուլում են եւ շուտով հոգաբարձուների խորհրդին կներկայացվեն Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո բնակավայրի 20 եւ Խարվաճար քաղաքի 50 բնակարանների կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։ Արի ընկերության հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Վահան Գասարջյանը գոհնակություն հայտնելով Արցախի կառավարության հետ ձևավորված համագործակցության վերաբերյալ ասել է, որ տարեստարի ծրագրին մասնակցողների թիվը աճում է։ Անդրադառնալով քարվաճառում իրականացվելիք բնակարանաշինությանը Վահան Գասարդյանը նշել է, որ քանի որ այն կյանքի է կոչվելու ավստրալահայության միջոցներով, առաջարկ կա թաղամասը Սիդնեյ անվանել։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովիկ Ջիվանյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ. Օրենքով սահմանված ժամկետում մարդու իրավունքների պաշտպանի թափուր պաշտոնի համար միայն ազգային ժողովի հայրենիք խմբակցությունն է առաջադրել տեխնացու Արտակ Արտյոմի Բեգլարյանին։ Ազգային ժողովին տեխնացու առաջարկելու մասին հարցի քննարկումը տեղի կունենա հոկտեմբերի 24-ին ժամը 15-ին։ Նշված է հայտարարության մեջ։ Հոկտեմբերի 15-ին Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը ընդունել է ճանաչողական այցով Արցախ ժամանած ֆրանկոֆոն մամուլի միջազգային միության վարչության մի խումբ անդամների։ Արտգոսնախարարը ողջունել է պատվիրակության անդամների այցը Արցախ, որը հնարավորություն է տալիս ծանոթանալու Արցախի պատմությանը, մշակույթին, ինչպես նաև արցախցիների առօրյային։ Հանդիպման ընթացքում Մասիս Մայլյանը ներկայացրել է Արցախի արտաքին քաղաքականության գերակա ուղությունները։ Նա մասնավորապես անդրադարձ է կատարել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ներկա փուլին եւ դրա շուրջ Արցախի դիրքորոշմանը, ինչպես նաեւ հանրապետության միջազգային ճանաչման եւ արտաքին կապերի զարգացման ուղղությամբ արձանագրված ձեռքբերումներին։ Մասիս Մայլյանը նշել է, որ Արցախում կարևորում են ֆրանսախոսության զարգացումը, որի նպատակն է հաղորդակից լինել ֆրանսիական մշակույթին ու լեզվին եւ մաս կազմել ֆրանկոֆոն ընտանիքի։ Հոկտեմբերի 15-ին Լյուքսեմբուրգում Արգոս նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը մասնակցել է Արևելյան գործընկերությանն անդամակցող երկրների արգոս նախարարների հանդիպմանը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը իր խոսքում մասնավորապես անդրադարձել է արևելյան գործընկերության շրջանակներում համագործակցության հերանեկարներին, Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին ներքաղաքական զարգացումներին եւ կառավարության ազգային զարգացման օրակարգի առաջնահերթություններին։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման առընչությամբ նախարար Մնացականյանը անգծել է, որ Արցախի կարգավիճակը եւ անվտանգությունը Հայաստանի գլխավոր առաջնահերթություններն են։ Արցախը որպես հագամարտության հիմնական կողմ պետք է որոշիչ ձայն եւ ներգրավվածություն ունենա իրական եւ տևական խաղաղ հանգուցալուծման գործընթացում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարարության մամլոխոսնակ Աննա Նաղդալյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը։ Սա այն իրողությունն է, որը ընկած է բանակցությունների հիմքում։ Հայկական կողմի նպատակն է շարունակել բանակցային գործընթացի շարունակականությունը հենց այս տրամաբանության շրջանակներում եւ դրան որևէ այլ մեկնաբանություն չպետք է տրվի, ասել է Աննա Նաղդալյանը։ Թրենդ գործակալության հաղորդմամբ օրերս Իլհամ Ալիևը բացառել էր Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավումը բանակցային գործընթացի եւ նշել է, որ բանակցությունները Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ անցկացվել են, անցկացվում են եւ պետք է անցկացվեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը այսօր ընդունել է միջազգային խորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով միջազգային հասարակության նախագահ Թոմաս Շիրմախերին եւ Բոննի համալսարանի պրոֆեսոր Քրիստին Շիրմախերին։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը անդրադարձ են կատարել տարածաշրջանային հիմնահարցերին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը նշել է, որ հիմնական մարտահրավերներն են անվտանգությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի չկարգավորված լինելը, Ադրբեջանի ռազմատենչ հռետորաբանությունը եւ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի շրջափակումը։ Էդվարդ Շարմազանովի խոսքով Ադրբեջանի ղեկավարության Ղարաբաղյան հակամարտությունը մահմեդականների եւ քրիստոնյաների միջև կրոնական հակամարտություն ներկայացնելու ջանքերը կեղծ են։ Իդեմս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ադրբեջանական կողմի արտահայտած ակնկալիքները Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալով Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից հայկական ուժերի դուրսբերման մասին չարթարացան։ Բաքուն հիասթափություն ապրեց։ Այս մասին այսօր ասել է Հայաստանի առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը։ Նրա կարծիքով Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը կախված է ոչ այնքան Նիկոլ Փաշինյանից կամ ցանկացած այլ քաղաքական գործիչ, որքան այն սկզբունքներից, որոնք արդեն ընդունել են հակամարտության կողմերը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Լարիսա Լավերդյանի խոսքով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում կան հիմնական սկզբունքներ եւ այս հակամարտությունը հնարավոր է լուծել միայն այդ շրջանակում։ Սակայն Ղարաբաղի խնդիրը արդեն լուծվել է եւ այն լուծվել է միջազգային նորմերի շրջանակում։ Այն լուծվել է հաշվի առնելով մարդկանց անվտանգության ապահովումը նշել է Հայաստանի առաջին օմբուդսմենը։ Սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի անդամները Արցախի անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանի գլխավորությամբ հերթական այցով եղել են Պաշտպանության բանակի կենտրոնական յենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկում։ Նման նախաձեռնությունների շնորհիվ, որոնք ինչպես վստահեցնում են կազմակերպիչները, այսուհետևս կրելու են շարունակական բնույթ, հայրենիքի պաշտպանները եւս մեկ անգամ համոզվում են, որ իրենց թիկունքը ամուր է եւ զինվորականի առաքելությունը արժեվորվում է հանրային բոլոր շերտերի կողմից։ Միջոցառման համերգային մասի ավարտին զորամասի մի շարք զինծառայողներ ապարգևատրվել են նախաձեռնող խմբի կողմից։ Ընդամենը 5 տարի է, ինչ Քաշաթաղի շրջանի Որոտան բնակավայրը քաղաքային համայնքի կարգավիճակ ունի։ Համայնքի առօրյայի եւ խնդիրների մասին է պատմում մեր աշխատակցուհի Վարսիկ Հարությունյանը։ Որոտանում, ինչպես եւ հանրապետության շատ այլ համայնքներում խնդիրներ բնականաբար կան, սակայն որպես նորաստեղծ համայնք այստեղ հիմնահարցերն առավել քան շատ են։ Ցավոտ հարցերից է օրինակ դպրոցական մասնաշենք եւ մանկապարտեզ ճանենալը։ Աշակերտները դասի են գնում Հարևան Հայկազյան համայնքի կրթօջախ։ Որոտանի համայնքի ղեկավար Վրույր Ասրյանի խոսքով Քաղաքը գտնվում է Խաշատավի շրջանում, հարավարևմտյան մասում։ Նորաստեղծ քաղաք է, 425 բնակիչ։ Ցավոք սրտի մանկապարտեզ չունենք, դպրոցը գտնվում է մեզանից 10 կիլոմետր ներքև Հայկազյան գյուղում եւ աշակերտների տեղափոխումը իրականացնում ենք ավտոբուսով։ Շատ լուրջ խնդիր ունենք դպրոց եւ մանկապարտեզի կապակցությամբ։ Հարցը ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում է։ Միանշանակ տեղեկացված են եւ փորձում ենք այդ հարցերին ավելի շուտ օր առաջ լուծի տալ։ Բնակչության հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն ու հողագործությունն են։ Գտքերն է շատ ունենք, շատ գտքեր ունենք, փորձում ենք լուծել մեր հնարավորությունների իհարկե պետության հնարավորությունների միջոցով, այժմ որ ստացել ենք։ Անդրադառնալով հիմնախնդիրներին Վրույր Ասրյանն ընդգծել է, որ քաղաքի ներհամայնքային ճանապարհները գտնվում են անմխիթար վիճակում։ Քաղաքը գազիֆիկացված չէ, լուրջ խնդիր է նաև ոռոգման ջրի բացակայությունը։ Խնդիրներ եղել են էլեկտրաֆիկացման հետ կապված, դե հիմա լուծված ոռոգման ջրի խնդիր ունենք, աշխատանքները կատարում են։ Միջև երևի հոկտեմբերի վերջ տական կվերջացնենք։ Դե խմելու ջրի հարցը, թե ոռոգման ջրի հարցը։ Համայնքի ղեկավարն ուրախությամբ նշեց, որ համայնքում ծնելիության աճը դրական միտում ունի մասնավորապես անցած տարի եղել է 8 ծնունդ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Wikimedia Հայաստան գիտակրթական հասարակական կազմակերպության Ստեփանակերտի Wiki ակումբը երեք նշել է հիմնադրման 3-ամյակը։ Wiki ակումբի համահիմնադիր եւ համակարգող Իրինա Սաֆարյանը ասել է, որ գործնեայության 3 տարվա ընթացքում խմբագրվել է ավելի քան 2000 հոդված, որոնցից Արցախին վերաբերող ավելի քան 100 հոդված ստեղծվել է Ստեփանակերտի Wiki ակումբի ջանքերով։ Նա նաև նշել է, որ այս տարի որպես Ստեփանակերտի Վիքի ակումբի համակարգող մասնակցել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետության Քեյփ Թաուն քաղաքում տեղի ունեցած Վիքիմանիային։ Համաժողովի ընթացքում, որին ներկա էր աշխարի տարբեր երկրներից ժամանած ավելի քան 800 վիքի խմբագիր, խոսվել եւ ներկայացվել է նաեւ Ստեփանակերտի վիքի ակումբի մասին։ Հոկտեմբերի 12-ից 14-ը Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի սաները մասնակցել են Երևանում կայացած ջյուդոյի Զեյթուն գավաթի հերթական միջազգային խաղարկությանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Զեյթուն գավաթի խաղարկությունն ամեն տարի իր շուրջն է համախմբում տարբեր երկրների մարզիկների։ Այս անգամ գավաթի համար պայքարում էին 5 երկրների թիմեր, մեծ զրույցում ասաց Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանը։ Это соревнование проводится уже 22 раз и довольно-таки очень престижное соревнование. Այս առաջնությունը կազմակերպվում է արդեն 22-րդ տարին։ Այն միջազգային հեղինակավոր ու դժվար առաջնություն է, որին արցախցի ձյուդոիստները որպես կանոն միշտ մասնակցում են։ Այս անգամ առաջնությանը մասնակցելու էին եկել թիմեր Ռուսաստանից, Վրաստանից, Իրանից, ինչպես նաև հայաստանյան մի շարք մարզական ակումբներից։ Թեժ պայքարեր ընթանում կարելի է ասել բոլոր քաշային գարկերում։ Չնայած մենք միայն մեկ չեմպիոն ունեցանք, բայց մերսաները լավ ելույթներ են ունեցել։ 3 հոգի պարտվել են երրորդ տեղի համար պայքարում, 3 հոգի էլ հասել են մինչև կիսաեզրափակիչ։ Շատ ուժեղ էր հատկապես Չեչնիայից եկած թիմը, նրանք 6 քաշային կարգերում չեմպիոն դարձան։ Մերսաներից Աշոտ Պարսյանցն էլ եզրափակչում մրցում էր հենց Չեչեն մարզիկի հետ։ Նա փայլուն հաղթանակ տարավ ոչ միայն մինչ այդ ունեցած 4 մարտերում, այլ նաև եզրափակիչում։ Դա գրագետ ու գեղեցիկ ելույթ էր։ Աշոտ Պարսյանցը նույնպես խոստովանում է, որ հաղթանակը հեշտ չի տրվել։ Դժվար էր հատկապես եզրափակիչը։ Այս մրցումը ինձ համար շատ դժվար էր, որովհետև այս մրցաշային մասնակցում էին մարզիկներ տարբեր երկրներից։ Հատկապես ինչն էր դժվար։ Ինձ համար հատկապես դժվար էր եզրափակիչը, որովհետև ես այնտեղ հանդիպեցի Չեչեն մարզիկի, որը ինձ շատ դժվար էր, բայց ես կարողացա նրան հաղթել։ Աշոտին հպարտություն է տալիս հատկապես այն, որ իր մրցակիցը Չեչնիայում հայտնի ակումբի անդամ է։ Դա Չեչնիայի նախագահի Հովանու ներքո գործող Edelweiss ակումբն է, որն այս տարի ակումբների միջև տեղի ունեցած աշխարհի առաջնությունում գրավել է առաջին տեղը։ Իվան Ազիզբեկյանի խոսքով արժևում անդադար պարապմունքներ են ու նոր առաջնություններ։ Ֆեդերացիան այժմ պատրաստվում է Վանաձորում կայանալիք մեկ այլ միջազգային առաջնության, որտեղ պետք է ոչ միայն պահել ունեցած ձեռքբերումը, այլև նոր հաղթանակներ նվաճել։ Յուլիա Վանյան այսօր Թողարկման ավարտից առաջ լսեցեք հայտարարություն։ Արցախ գազ փակbaşıնտիրական ընկերությունը իրազեկում է, որ վթարական խարգելիչ, ինչպես նաև ներմիացման աշխատանքների իրականացման նպատակով սույն թվականի հոկտեմբերի 17-ին ժամը 10-ից 12-ը եւ 10-ից 13-ը ժամանակավորապես գդաթարեցվի Ստեփանակերտ քաղաքի ներքոննեշյալ հասցեների բնակիչ բաժանորդների եւ հիմնարկ ձեռնարկությունների գազամատակարարումը ժամը 10-ից 12-ը Իսակովի 4A, ինչպես նաև Գոհար, Արմեն, Գայան, Ավե Մարիա, Պողոսյան Նինա, Գրանդ Բրիատ, Զա Սիստեմա ընկերությունների, Մանկապարտեզ համար 2, Մանկապարտեզ համար 2 կացայատան, Դպրոց համար 10 կացայատան գազամատակարարումը։ Ժամը 10-ից 13-ը Վազգեն Սարգսյան 24, ինչպես նաև Ակրետ Արցախ բանկ ընկերությունների գազամատակարարումը հայցում ենք ներողամտություն պատճառված անհանգստության համար եւ խնդրում պահպանել գազից օգտվելու անվտանգության կանոնները։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած առանց տեղունների եղանակ, տեղ-տեղ հնարավոր է մառախուղ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։